Mayamang manggi mayamang manggi mayamang mang, mayamang manggi mayamang mang, mayamang manggi. Gusto mo kong maging bebe, gusto mo kong maging papa, patingin ng iyong bebe at puwit na nagbabaga. Kaso ngayon hindi pwede, kumakayot arakada, hari manggi presidente, hari manggi na kalsada. Gusto mo kong maging bebe, gusto mo kong maging papa, patingin ng iyong bebe at puwit na nagbabaga Kaso ngayon hindi pwede Kumakayot arakada Haring mangi presidente Haring mangi Pag tumawag ako kerna Lalo ngayon na nagkakapera Sa diliri sing-sing Daming bling-bling Sa eskwela pinatalsek Tingin ko ako may saltek E eh, abab halika dito Haring gimigilito Miguelito Lumaki sa San Marino Matapang matalino Mahal ako ng e abab Manakay daddy bab ang tanging pwede na tumabi Sa akin tabi mangi boss lang Hari mangi walang ibang kinakatakutan kundi ang Diyos lang Mga kupal na papansin Mga kupal na papampa Lahat ng mata na sakin E eh, abab nagpapakangkang Di nila kaya na amuyan Katotohan ng masangsang Bakit ka gali? Gusto manakit Ako at ang tagumpay Kami ay nagtagpo Totoo. Kami ay nagsama Totoo. Ako ay lumago Totoo. Nagpapaulan ng biyaya Asan na kalaban nagtago? Bus na! Dating tarantado Naging mayaman na tarantado Gusto mo kong maging bebe Gusto mo kong maging papa Patingin ng iyong bebe At pawit na nagbabaga Kaso ngayon hindi pwede Kumakayot arakada Hari manggi presidente Hari manggi na kalsada Gusto mo kong maging bebe Gusto mo kong maging papa Patingin ng iyong bebe At pawit na nagbabaga Kaso ngayon hindi pwede Kumakayon at arakada Harimang mangi presidente Harimang ginakalsada Wasak lahat ng aharang Wasak lahat ng sasagasa Sa hirap nagpapakasasa Kaya tagumpay natatamasa Sa tuloy malapag ako Sinisigaw ang aking pangalan Nagkanda leche-leche ang buhay na sa akin gusto ko malaban Ako ang bagong balita Ako ang bagong usapan Sa lahat ng iskinita Sa lahat ng lansangan Daming peke sa larangan industriya daming panggap Sinisira ang aking pangalan Biglang bait pag ako kaharap Pagtapos ng dilim, liwanag nagdarating Tataga mo lang manggi Iyon tiisin, lahat ng sakit Pag may pait, may nakamit Bagong alas, bagong sapatos Bahay, kotse at damit Kayod daw walang humpay Sa buhay na kay saglit Ako at ang tagumpay Kami ay nagtagpo Totoo. Kami ay nagsama Totoo. Ako ay lumago Totoo. Nagpapaulan ng biyaya Asal na kalaban nagtago Bus na Dating tarantado Naging mayaman na tarantado Gusto mo kong maging bebe Gusto mo kong maging papa Patingin ang iyong pepe At puwit na nagbabaga Kaso ngayon hindi pwede Kumakain arakada Hari mang presidente Hari mang ginakalsada Gusto mo kong maging bebe Gusto mo kong maging papa Patingin ang iyong pepe At puwit na nagbabaga Kaso ngayon hindi pwede Kumakain arakada Hari mang presidente Hari manggi na kalsada Mayamang manggi Mayamang manggi Mayamang manggi